saada furaha والمسكن الواسع كذلك ukawa na nyumba kunjufu pana ambayo itakutosheleza wewe na ikiwa utapata wageni wao wataweza kupata sehemu ya kukaa hii ni katika neema na saada waljaru salih na jirani mwema ukipata jirani mwema pia ni katika yale ambayo mtume za sallam ameyataja ni saada walmarkabu hani na kipando kizuri kisichokusumbua kwa leo ukapata gari ambayo haikusumbui au kipando chochote kile ambacho ni kizuri wa arba'un min ash-shaqawa upande wa pili mambo manne ni katika mambo yanayomtia dhiki mwanadamu katika huu ulimwengu kinyume na saada bimaana humkosesha raha wa kwanza kabisa kaanza aljarusu jirani mbaya jirani muovu ukipata jirani muovu atakutia dhiki sana katika maisha yako walmar'atu su na pia mke muovu anaishi na mke muovu huishi katika mitihani sana na dhiki walmaskanu dhayiq na nyumba iliyo na dhiki bimaana ndogo pengine labda yeye mwenyewe haimtoshi familia yake na akipata wageni huwa dhiki zaidi walmarkabu suq kipando kibaya kupata gari ndio lako bovu kila siku uko gereji mpaka umekuwa rafiki yake makanika utembei kidogo lishaharibika tembea kidogo lishaharibika hakadha والحديث رواه ابن حبان صححه العلامة الألباني وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم كتك سعادة فراها يا مسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني نيوم كنجوف ديون نفاسي جيراني ميما نكي باندو كزوري كتك سعادة هي. haya ni katika mambo ambayo bila shaka humpa furaha muislamu قال الشيخ حفظه الله تعالى لا ريب أن من نعم الدنيا وسعادة العبد فيها أن يكرم بالجار الصالح أكون شاكا كوكتك نعمة زدنيا na saada na furaha ya mja ndani ya hii dunia ni pale anapokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jirani mwema al jiranu salihin jirani ambao ni watu wema لأنه يستفيد من صلاحهم ويكونون قدوة له ولولده في الخير sababu jirani akiwa mwema na wewe kama jirani yake hufaidika na ule wema wake bimaana atakuwa ni mfano mzuri kwako wewe na kwa watoto wako katika khairi وعونا له على الطاعة والصلاح كذلك kusaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na katika kuwa mwema ukampata jirani akitoka akienda msikitini akukumbusha wakati wa swala tukaswali akiona jambo la taksir kwako wewe akwambie kwa uzuri kwa ikawa ni msaada kwako wewe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ويأمن بوائقه ووصول الأذى من جهتهم كذلك akiwa mwema yule jirani ukufanya wewe ukakaa na amani kutokamana na shari ya jirani kama yule kadhalika una amani kutokamana na kufikiwa na udhia kutoka kwake sababu ni mtu mwema hakuudhi kwa upande mmoja una raha kabisa katika moyo wako kuwa maadamu jirani yangu ni mtu fulani inshallah huyu hatoniudhi kwa hiyo atakiti na wewe kwa uzuri qala fahum ghanimatun wa ni'matun 'azima majirani wema ni ghanima ni ngawira ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala حتى إن بعض العصاة يفرح بالجار الصالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الذي هو نظيره في العصيان لعلمه بأنه مأمون الجانب kiasichakuwa hata mtu mwovu anayefanya maasi hufurahia kupata jirani mwema kiasi ambacho hafurahi akipata jirani ambaye ni kama yeye katika maasi kwa sababu ajua kuwa akiwa mwema yule jirani yeye amekaa na amani kutokamana na yule jirani yake mwema hawezi kumuudhi lakini akipata kama yeye atamletea udhia wajaru su'i minan nakadil adhim fi dunya washaqawa ama ukipata jirani muovu basi ni ni dhiki kubwa sana hapa duniani خاصة في المكان الذي يستوطن فيه المرء na hii zaidi katika sehemu ambayo mtu huishi ama masala ya safari utakwenda ukiwa yule mwenzako ulisafiri naye ni muovu akuudhi basi ni kwa kipindi kifupi akirudi kwao wewe umekaa na amani lakini kuna yule unayeishi naye maisha yako yako pale كأن يبني بيتا ويتعب في بنائه ويبذل فيه نفيس ماله kama kwa mfano mtu ajenge nyumba apate tabu katika kuijenga ile nyumba atoe mali yake ثم يفاجأ بجار سوء أو جيران سوء kisha akitaa mali hivi ameingia katika nyumba yake baada ya kupata tabu ya kujenga na kutoa mali yake ampata jirani muovu fala yas'adu fi baitihi wala yartahu fihi wala yatma'innu ala waladihi wa ahlihi wa malihi wa hadha mimma yuta'awwadhu billahi minhum sema huyu haifurahiki ile nyumba yake aliyoijenga mboni yake sababu ya jirani muovu na wala hapati utulivu na raha kutokamana na watoto wake na watu wake wa nyumbani na mali yake sababu ya huyu jirani muovu na haya ni katika mambo ambayo atakikana muislamu ajilinde na Allah kutokamana nayo ajilinde na Allah bali ni katika dua mtume salama alikuwa akiomba akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na amuhifadhi kutokana na jirani muovu قال حفظه الله تعالى قال حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن الجار البادي محول عنك rawahu an-nasai na hii ni katika haya tuliyotaja sasa hivi mtume salama atuamrisha tutake ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na jirani mbaya na dar al-muqam ni ile sehemu unaoishi sehemu unaoishi ambayo hauna budi uko pale ni kwako fa innal jar al-badi muhawwalun anka majirani akiwa ni jirani kama kwa mfano wa safari ama kitu kama hicho huyu utakaa naye masiku au masaa machache kisha ama katika gari umepanda gari wasafiri sehemu moja mpaka nyingine umepata mtu hali kama hii ni masaa tu alafu utaachana naye lakini sasa kuna yule ambaye unaishi naye hapa ndio kwenye dhiki قال الشيخ فجار السوء في دار المقامة شره دائم jirani muovu katika sehemu unaoishi shari yake ni yenye kuendelea wanakaduhu mustamirun ulioudhia na dhiki unaoipata kutoka kwake ni wenye kuendelea wa amma jaru su'i fi safari au almanazil almuaqqata ama jirani mbaya katika safari kwa mfano au katika sehemu ambayo utaketi kipindi fulani hivi su'uhu la yataadda sa'at au ayyam thumma yatahawwal ule uovu wake hauzidi zaidi ya yale masaa ambayo utakuwa pale na yeye au yale masiku kisha khalas ataondoka na utakwenda zako kwa takikana mja ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na jirani muovu atake ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره katika haki za jirani ni kuwa usimfikishie udhia usimuudhi jirani yako yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho basi asimuudhi jirani yake ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه anapojiliwa na mgeni amkirimu ni katika ukamilifu wa imani ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت الحديث متفق عليه يعني مؤمني الله نسكوا منشو بس ناسيم من ينوي خيري أو أن يماز قبل يتمك فكرية كده نشطاك كتمك سيما خيري أو نماز وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره كل فلا يؤذي جاره أسموذ جيرانيات حديثين yake يسمى أنفني ويما بمعنى أسموذ بل أنفني ويما جيرانيات ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه وفي رواية فليكرم ضيفه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله الذي هو المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه تومز صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نا الله ndiye mkusudiwa anayeabudiwa yule ambaye watu ukimbilia kwake subhanahu wa ta'ala wa dhakara al-iman bil yawm الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال kisha akataja na kuamini siku ya mwisho siku ya mwisho akhira ndiyo nyumba ya malipo ya hisabu atakutana mja na yale mema aliyofanya kule au maovu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ukifanya ukifanya mfano wa mdudu chungu dogo hivi wajema watakwenda kuliona kinyume chake wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara shari kadhalika sallallahu alaihi wasallam وفي هذا تذكير بأن القلب إذا عمر بهذين الأصلين صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى نهابا كما تكمشوا كومويو ukiimarishwa na haya au misingi hii miwili basi viungo vyote vitatengenea na mja atasimama akiwa amenyooka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ويجمع ما ينبغي للجار من حقوق أمران عظيمان na yakusanya yale yanayompasa jirani kumfanyia jirani wake katika haki zile zake mambo mawili adhimu haya mambo mawili ukiwa nayo basi wewe umemfikishia jirani yako haki yake alawwal jambo la kwanza an yu'na bi ikrami aljari wal ihsani ilayhi awe atajishughulisha na jambo la kumkirimu jirani na kumfanyia wema بما تعنيه هاتان الكلمتان من دلالة بمعنى haukukusudiwa wema fulani kila ambacho chaingia katika hili jina la kuwa kumkirimu yule jirani na kumfanyia ihsan basi yatakikana umfikishie jirani yako kwa kile unachoweza قال وهما مطلبان جليلان ينبغي أن يعنى بهما المسلم تجاه جاره أنا يعني ما قصدي ما يلي ما تكوف أن باي ينباس مسلم أجي شغل شنو سانا يجيرانياك ولم يحدد نوع معين من الإكرام والإحسان ليشمل كل إكرام وإحسان مستطاع نهاب هاي كتاج أين فلان يكم كريم أم كم فنيا ili iingie ndani yake kila aina ya wema ambao waweza we kumfanyia mfanyie kwa umfanyie wema jirani yako na hata yule jirani kama tulivyotaja katika vikao labda vilivyopita huko nyuma kuwa jirani hata akiwa sio muislamu ana haki juu yako haki ya ule ujirani kwa umfanyie wema yule jirani yako kinyume na walivyo khawarija khawarij wao watakwambia jirani yako kama si muislamu wewe nenda kagote akifungua mpige nyundo yake sio azimu nini ni wapi na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili قال ليكون ذلك باب تنافس بين الجيران hatukutajiwa wema gani ili jirani washindane katika kufanya kullum bima tayassara lahu kila mmoja kwa kile ambacho amepesi jambo ambalo leo tumedikosa katika nini katika mitaa yetu hakuna jambo kama hili bali wakati mwingine mtu aogopa kumfanyia wema jirani akidhania sije akanidhania vibaya yani watu wamekuwa na suu dhanna na kuishi vibaya na kuishi na chuki waliadhu billah amfanyii wema yule jirani aogopea sije akaniangalia kwa jicho jingine akasema hili amalide mpelekea chakula sija kaona labda mmemtilia kitu katika chakula hapa afadhali simpelekee wakawa watu hawafanyiani ule wema kabisa kuanzia wa chini mpaka wa habari jirani anamuza bali waweza kuishi watu wawili hawajui huyu anaishi hapa nani na huyu anaishi hapa nani wala habari mtu wangu wala takujua aweza kuambiwa mtu fulani ankufa ajui ni yule jirani yake anayepishana naye kila siku simjui huyu huyu hapa ah huyu namjua huyu namuona jirani yangu pale eh basi ndo ankufa huyu mpaka afikia watu kufikia katika hali kama hiyo ambapo ukitizama nyuma tu katika miaka ya 90 hizi 90s tu si mbali mtoto yotoka iwala kwa jirani kule yotoka huyo akichukua huyo usikia huyo amelelewa na mamake fulani mamake bwana nitulea bwana kuna cha nitulea sahi leo na nani nenda tu ah nenda kwenda tena usurudi tena hapa sumbua tu ndio maisha ya sasa sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ule wema haukutajwa ili watu washindane katika kufanyia na wema kila mmoja kwa kile ambacho Allah atamwezesha wa kullama zada al-ihsan wal-ikram adhuma ath walajr na kila ule wema ukiwa mkubwa zaidi na ajira yake pia ni kubwa zaidi kwa jambo la kwanza ukitimiza ili umetimiza sehemu ya kwanza ambayo ni katika haki ya jirani yako athani an yahrisa ala alla yasila ila jarihi minhu ayu adha awe na pupa muislamu isifike kwa jirani yake kutoka kwake yeye udhia ya aina yoyote asimuudhi jirani yake kabisa la adhan qawliyin wala adhan fi'liyin si udhia wa matamshi wala udhia wa vitendo si muudhi kabisa na hili si katika ujirani wa nyumba peke yake kuna mfano mzuri tunao ujirani wa misikiti na wale majirani wanaoishi karibu na ile misikiti Fikiri kuna mambo mwasikia sasa hivi. Watu waambiwa bwana wazime spika za nje bwana katika swala bwana. Haya mambo yatoa wapi hao? Na wewe uyatoa wapi ya kuwasha maspika ya nje wakati wa swala na watu wengine wagonjwa? Pengine wengine si faradhi kwa wao kuswali swala ya jamaa kama wanawake waswali nyumbani pengine alafu wajipumzisha wamelala kuna watu wazima ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza masahaba ndani ya msikiti wake la yajhar badukum bi ba'd bil Qur'an wasipaziane sauti baadhi ya wenu kwa wengine katika kuisoma Qur'an tazama Qur'ani pia eh. kuna wengine watakuwa na mapovu kwa kelele hii ni masala ya kiilmu si masala ya fujo na hamasa alafu rudini kawaangalieni wanaovioni wasemaji katika swala hili mara nyingi watu huruka tu akapinga lile jambo asikae chini akafikiria akasikiliza wanaovyoni wasema nini kuhusu hili suala wala kumbe hata si jipya limezungumzwa zamani na wanaovyoni bali wengine wakaandika na buhuth katika swala hili lakini leo utasikia kelele katika hili jambo kuna baadhi ya misikiti hapa hapa kwetu Mombasa wakifuatwa na majirani wakiambiwa hivyo waongeza ile volume juu yaongezwa nenda tena ukija tena tuongeza zaidi ah tosha bwana na msikiti mwingine kule mbele penye waongeza sasa kama wewe akili yako imetoka tu kwenye swala katika msikiti mmoja katika hii miwili yule imamu wa kule akasema Allahu akbar wenda wewe na hii ishatokea wachana na kuwa muudhi jirani a ah, ah, msikiti mwingine pale kuna misikiti hapa Bombolulu mwajua hapa miwili moja wa gorofa moja wa chini wa Kiswahili na nyumba kama nyumba ya Kiswahili hivi ile mdogo pale na mmoja wa gorofa pale msikiti mmoja watu wa sunna mmoja wa mahurafi ule mkubwa wa ni wa gorofa watu wa sunna ule ambao kidogo uko chini kama kama nyumba ya Kiswahili hivi saizi yake sasa hawa wakiswali waosha spika za nje au makhurafi shekhe mshaswali katika ule msikiti mdogo pale subhanallah humsikii yule imamu yasoma nini salat al-maghrib na tena hawajatosheka kuwa baada ya swala salamu alaykum salamu alaykum sitosha ah, ah. tabarakallah taala min mwelewa maana yake nini tabarakallah taala amin hata na hakika anayesema hivi ajui asema nini tabarakallah taala taala min ndo nini khurafia wana taabu sana khurafi bwana kisha hawajatosheka kuwa wasome wenyewe pale na kelele zao zipige wao kwa wao ah, ah. a a yule wengine waswali kule hawaelewani wasoma nini pale kusudi tu si mzime maudhi wenzenu jirani hapa kwa msikiti hapa kwa sasa huu ni mfano mmoja na iko mingi sana msikiti hapa Mombasa iko karibu huyu wawasha na huyu wawasha waongeza ongeza wakiswalisha wakiswa wallahi yule maamuma haelewi yule imamu akasoma nini na yule wa kule haelewi imamu akasoma mpata faida gani mkiambiwa mtasema masalafi bana kwa kushambulia watu wale sasa muambie nini kama hivi Masha Allah ongeza tabaraka taala ongeza eh mwanzo bid'ah hampati thawabu yoyote kwa uzushi kisha juu yake wamuudhi jirani yako udhia ndani ya ibada ya sala wewe utakaoambia nini fanya vizuri sio na wengine ikifika Alhamisi sasa mwana burda juu burda tena kwenye mamaiki na spika nje na nini nani ankwambia atakusikia uzushi wako uzushi wako baki nao mwenyewe kwa huu jirani tusifikirie ni ujirani wa nyumba peke yake na hata msikiti pia usiwaudhi jirani zake maswali qiyamul layl qiyamul layl swala ya sunna ya qiyamul layl kisha washa spika za nje ya akhi nani ankuambia ni faradhi wale watu waliko kule kuja kuswali qiyamul layl watu wakaamshwa huko wengine si waislamu katika wale majirani na wengine ni waislamu pengine usubuhi wenda kibaruani ameswali mapema akalala ili apate kufanya nini kurauka aende kibaruani ndio kazi yake apata pale riski yake aa itapazwa sauti kweli kweli na wakiambiwa ufanya hamasa we ufanya hamasa waweza fikiria ufanya jihadi pale kumbe ni uzuzu kiambiwa hivi sasa na ona tutukanwa eh? eh ni uzuka huo kaa chini nendeni mkasome wanaovioni wasema nini kuhusu swala hili si hamasa na kelele piga kelele mpaka utachoka lakini ukweli ndio huo na mkiambiwa huo mkasirika hasa watu wa kwetu kwa mdomo mrefu na matusi juu hapa Mombasa no, no, no, no, no. aweza kukutukana mtu kutukana kweli kweli kutukana kila aina matusi kutukania mamako na babako na nyanyako na babu yako aweza kutukania wote kumbe humu zumbukuku mzungu wa redi hamna kitu kichwa mchunga ane hapa waweza kujiuliza huyu mtu azungumza hapa pana akili ama uji wa wimbi lakini wazungumza wallahu musta'an kwa Allah Allah ikhwa wallahi jambo la kumudhi jirani si jambo dogo jambo baya sana katika kabairu dhunub mtume sana msema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu kinyume cha hivyo utakuwa fanya nini kwenda kinyume na yule anemwamini Allah na siku ya mwisho hui kafiri lakini waingia katika makosa makubwa sana kwa hiyo uwe na bidii isifike udhia yako kwa jirani kwa matamshi wala kwa vitendo lianna hadha yu'addu tadhi'an lihaqqi aljar wa isaatan ilayhi wapoteza haki ya jirani yako wamuudhi wamfanyia ubaya وتعريضا للنفس لعقوبة الله تبارك وتعالى na nafsi yako wewe waipeleka na kuiweka katika nini adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب ikiwa watakakidhibiti kitakachokuonyesha jambo gani hufai kumfanyia jirani yako basi mtume sallama pia amekupa kidhibitisho falyanzur ila ma yuhibbu an yuamilahu bihi jirani tizama wewe wapenda jirani yako aamiliane na wewe kivipi jirani yako wewe wataka amiliane naye kivipi ndio amiliane naye hivyo falyuamilhum bihi قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار أي يبعد عن النار يلي أنبايا أتكك ويكون بالي نموته ويدخل الجنة نأنجز بيبوني faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir na yamjidie mauti yake akiwa amwamini Allah na siku ya mwisho waliyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi na awafanyie watu kile ambacho apenda yeye afanyiwe na watu si wewe wapenda wewe ufanyiwe wema wafanyie wenzako uovu وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هامين مجوين بمعنى هيك ملك إيماني مجوين مبكى أم بندلين رقياك كلي أنا تجي بندليا نفسياك هو تقوى مفيكا katika نين katika إيمان إلي وكاملك نكتميا متفق عليه وفي لفظ عند مسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه نأبا ويولي أمبي نفسيام كتك مكونو ياكي هاوي مؤمن مجا بمعنى إيمان ياكي هاي كامليكي مجا مبكا أمبندلي جيراني ياكي نكتك روانجين نرغو ياكي كيلي أنا تشي بندلي نفسي ياكي والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك